Giro ederrean iraganda baltsan elkarteak eta argia edabidak antolatutako ziburuko euskal eta liburu azoka. Egun osoko egitarauan, liburu aurkezpenak, kontzertu laburrak, bertsolari eta marrazkilarien arteko performantzia, edo magizu rutiren umorezko saioa entzuteko aukera izan da. Eta antolatzaileak pozik agertu dira egunak eman duen Baltsan elkarteko ladiz arrosagarai. Ba, bizik eguna eta ez da gure burua saltzeko, eh? baina zenbatu ditugu. Kasik mila berren bizitari, denen urtean mila inguru, beraz bizitari gehiago. Guai ez dugu gauza erraldoi bat egin nahi, baina mila berren bizitari Euskaldun edo Euskaradun, ez dugu bos mila nahi. Mila berren bizik eguntza da, salmenta aldetik iduriz biziki egun hona ukan dute, gara erritaletxean uarrak biltzen eta biziki da jendea, Giro ona, programazio osoa egun osokoa, eta hori erraten genuenean, Euskara Hutsez nahi genuela bete plaza, bete dugu plaza eta eguna. Euskara nagusi zen, ba, behin goan Euskal Herrian txenditu gara, literatura di esker, musika di eta ba, gu biziki konten. Bagoizean amaretan hasi da azoka eta aurten Luizien etxezarreta omendu dute. Eskertu nahi zaitugu, Luizien! hainbat urtez eskuararen alde, kazetari, idazle, editore gisa eginduzun lanaren zat. Hore zuri, Lucien, eta txalo beroenak! Eta Lucien etxezarreta konkituta jaso du eskertza. Ba, Bistan da, unki eta azpimaratu nahi izan dudan bezala, da zure eskualtzaleek idek, eh, egiten dizutena, itormen hori, gero, zenta askotan sari bat zuen dira, hola, prinsipioz, adien bat duzulakoan edo beste, eta hor ere estima handia da, azken batean eskuararen eh, langintza mundukoek eh, egiten duten hori, hori, hola hartzen dute. Eh. Ba urten, orotara ogoita masai argitaletxek parte hartu dute eta beraien gana ere urbildu gara. Ikas, UEU e eta txalaparta argitaletxen gana jo dugu, baita belarri dizketxaren gana ere eta beraien eritzia jaso dugu. Jendea ibili da, saldu dare poliki, ba, gungosoa, giro ona, dena euskaraz ere jesiatzen da, baiko ga. Oso ona, giro itxela euskaldune, e, bueno, lanean ikusi dugu zenak emengo bolondrezak eta soriontzekoa, eh? antolaketa eta primeran. Iruditu zait oso, oso maina polita hartu duela, aldi berean, ba, bueno, nahiko argitaletxe eta ekoiztetxe eh, bildu gara, eta egin dute oso egitarau erakargarria ere. Eta pixkat bezala, egun biziki gozoa da, jendearekin egoiteko, egiteko, solasteko, Hori da, da, ez da durango bat, nun bada, baden merkatu bat, bada olakorik ere hemen, nahiko gutio eta gehio da jenden arteko solasak uh, poetak direnak hemen. Baziburuko laugarren, Euskal Disko eta Liburu Azoka bururatua, elduden urtera begira jarriko dira orain antolatzaileak.